Jende hainitz berriz ere joan den aste artean Atalanteko gelan autonomisten belaunaldia izeneko Silvi Garraten filma ikusteko. Filma horrek lortzen duen harrakasta bai izan da beste behin eta itzen aski tokirik etorriak ziren jende guzien errezebitzeko. Filmaren ondoko debatea parte hartzailea eta interesgarria izan da. Militanten ikus moldia barnatua izan da hor ziren erritar eta haute txiekin. Mie barbe, Bayonako erikoitzeko atxuantak, Bere ikusmoldiare eman dauku filmak gogoarazten duen iragan hurbileko gertakarietaz. Ecoutez, moi je pense que les revendications du Paris-Paracan particulier... Nik uste dut euh, eh, ikaren errebandikazioak euh, aski euh, dorpiak zirela, podereari buruz, eta ni golista izanez, zailtasunak nituen ulertzeko. Alors, franco-français, en tant que goliste. Eskakizun horiek ez dira lortuak izan, Filipe Bidartek berak oraintxe erran bezala, bereziki autonomiari buruz. Mais elles auront incontestablement favorisé, me semble-t-il, le débat en Pays Basque autour de la question... Baina debatea lagundu dute Euskal Herria Frantziaren egiturak eta berezi bat eraikitzeari buruz erabakitzeko eskubidearekin. Debatea irekia da. Avec la capacité à agir et à décider, effectivement. Et ça, je crois que le débat est ouvert. ere, xarako hausapesa, batitia labordek ere bere iritzia mandauko. Uh, eh, ikusten du, eh, gaitza hor dela, eh? eta lanjerare. Baina, iduitzen eta bedala noktasun hori, eta baina, ba, nik ikustot biakoa jakin behar du guk eh, eta gaztea konfintzia egiten. Egun guziteko lan da, eh? mm eh, emendatzia eta guen lujaldea txikitzia, simpleki bat bakotxak eh, iten aldo behar etxe aldean, eh? ez da behar dugu. Erriak bizi behar du, lehen horrek badu bere gaurkotasuna beti? Benetako, ba, ba, ba, ba,